Soos die Heere gesê het, is ons toe die woestijn na die Skelfsee toe. Voor een lang tijd het ons langs die berge van Edom getrek. Toe het die Heere vir my gesê dat ons lang genoeg langs die bergwereld getrek het en dat ons weer noordwaarts moest gaan. Die Heere het ook verder gesê, binnenkort trek jylle dier Edom waar Esau sy nageslag woon. Hulle is verlangse familie van jylle, maar hulle sal bang wees vir jylle. Moet met hulle sikkel of een oorlog begin nie. Edom behoort aan Jesu se nageslag. Ek het dit vir hulle gegee en julle sal niks daarvan kry nie. Vir kool sal julle moet betaal en drinkwater sal julle moet koop. Omdat die Heere julle God by julle was, het dit altijd met julle goed gegaan. Toe julle dier hierdie groot woestijn getrek het, het hy dag voor dag voor julle gezorgd. Veertig jaar lang zorg hy al voor julle en dit is waarom julle niks kort kom nie. Ons is weg uit Edom waar ons familie langs die Seerberge woon en het na die dorpe Elat en Esion gebeur afgedraai. So het ons in die richting van die Moabvlaktes getrek. Toe het die Heere weer vir my gesê, moet nie Moab aanval of een geveg begin nie. Van hierdie land zal jylle ook niks kry nie, want ek het die stad Ar aan die nageslag van Lot gegee. Die Emite het voorheen in Ar gewoon, hulle was net soos die Enakie te groot en lang. Soms is die Enakite ook Refaite genoem, maar die Moabite het hulle Emite genoem. Die Hoorite het vroeger in Edom gewoon, maar Jesuse kinders het hulle daaruit verjaag en hulle heeltemaal uitgewis. Die Edomite, die nageslag van Esau, het toe in die land gaan woon. So sal Israel ook later met die Kanaanite maak. Toe is ons deel die Seredrivier soos die Heere vir ons gesê het om te doen. Dit het 38 jaar geduur van dat ons bij Kades Paranea weg is totdat ons bij die Seredrivier gekomen het. In hierdie jare is al die mensen dood wat destijds niet die land wou neem nie. Die Heere het hulle ongehoorzaamheid onthou en hulle oor die jare laat sterf. Toe hulle allemaal dood is, het die Heere vir my gesê, as jylle vandag dier die gebied van die Moabite trek, gaan jylle baie nabij aan die Ammonite voorbij. Meneer hulle aanval of een geveg begin nie. Hierdie land het ek verloot en sy kinders gegee. Daarom zal jullie niks daarvan kry nie. Ook hierdie gebied word die land van die Refaiete genoem. Voorheen het die Refaiete daarin geblij. Die Ammonite het hulle die Sansemite genoem. Hulle was ook, net soos die Enakite, groot en lang. Toe die Heere die Refaiete dier die Ammonite vernietig, en die Ammonite het die land gevat en daarin gaan blij. Dit is ook wat die Heere vir die nageslag van Jesu en Seer gedoen het, Hij het die oorite verdrijf zodat die Edomite vandaag nog daarin kan woon. Dit het ook met die Awite en die dorpe rondom Gaza gebeur. Die mensen van Kaftor het die Awite vernietig en toe in hulle gebied gaan woon. Die Heere het verder voor ons gesê, staan op en trek dier die Arnon rivier. Ek sal die Amuriet, Saon die koning van gespon en sy land in je land gee. Vecht in Saon en beset sy land. So sal jylle met die verovering van die beloofde land begin. Van vandag af maak ek al die volke bang vir jylle. As hulle van jylle hoor, sal hulle benauwd raak. As hulle jylle sien, sal hulle begin bewe. Toe het ek mense uit ons kamplek in die kede moet woestijn met een boodskap na sy hond gestuur, laat my dier jou land trek. Ek sal reguit trek sonder om af te draai. Voor die koos wat ik eet in die water wat ik drink, zal ik betalen. Laat my dier jou gebied trek tot waar ek die Jordaan na die beloofde land moet oorsteek. Jesuise nageslag en seer in die Moabite en Ar het my ook toegelaat om dier hulle land te trek. Koningse hond wou ons echter niet laat deertrek nie, want die Heere het sy hartklip hard gemaakt. Toe het ons teen Koningse hond geveg en sy land binnen getrek en dit is waar ons vandaag nog woon. Toe het die Heere vir my gesê, ek het sy hond en sy land aan julle gegee. Jelle moet een trek in dit bezet. Zoon en zijn weermacht het Majaas toegetrek om teen ons te veg. Die Heere het ons echter gehelp en ons het Zoon, sy weermacht en sy seens geheel en al vernietig. Ons het al Zoon sy stede ingeneem en al die inwoners doodgemaak. Niemand het oorgeblij nie, ons het die vee vir ons gevaat en die stede verwoest. Van Arwer bij die Arnon-Levier in die grootstad door nabij tot bijgeleerd was daar geen staat dat ons niet met de hulp van die Heere ingeneem het nie. Soos die Heere ons beveel het, het ons niet die Amnita aangeval nie. Ook niet die delen rondom die Jabukrivier in al die steden en die bergen niet.